Nahuel de Caminando por la street siempre voy bacano. Flow MVP, nota de marciano. Tener cuidado, voy llegando. Sonando caro, que están tramando. Rapero me envidian, estoy cotizado. Dejen de hablar si no saben quién controla la ciudad. Hace tiempo estoy en esto, no le voy a bajar. Traigo en mi verso la mierda más rica pa' su paladar. Ella fina, pero la pongo vulgar. Ey, yo, mi cara en el flyer, déjalos que ellos se flyen. Cambia la historia, no importa que el disco rayen. Y cuando mueran, no lloren, mi tiempo nunca ha sido vano, estoy poniendo más huevos que más cherano. La se arriba, que no crea nadie, ya lo dijo el campo Naciste porque a tu viejo le falló el tulipán. Estamos claro que aunque intente a mí nunca me va a opacar. Tu mierda de peli no se compara a mi realidad. Ok, menor, menor, mañana piro a Nueva York con Bautista fumando la Hazen Blonde. Nena, ¿qué pasó? Tu novio que se burlaba porque le rapeaba al phone, está tragando su palabra por bocón. Estamos moviendo la salsa de hace rato. Quieren tener mi firma, yo me meo en su contrato. Que están alardeando nosotros en la fase 4, poniendo siempre el pecho, no estamos en anonimato. You know what I'm saying, it's my fucking hoe, come on replay. Look my flow, ready every day, me facing the space, nega. Por semana facturando, lo pago hasta el día. Me he resignado a soportar la hipocresía. Hoy estamos, mañana quién sabe, ni una a mí me cabe, solo dame rap. Traje agua caliente para el mate, no sabemos ver tu ficha, siempre te hago jaque mate. Fui forjado para ganar, no para perder ni para el empate. Homera, rayando la primera. Yo la busco en el country, se sube de pasajera. Ya sabe lo que le espera, se fuma hasta la palmera. Nena, si llego tarde lo hago a mi manera con Nahuel de coach, Willis y yo suelto el clutch, temblando tan los ritmos porque yo lo parto en dos, quien no llora por el arte porque nunca lo sintió y quien no vuela en estos tiempos fijo es presa pa'l león, Tapan, todo sabe que siempre me voy a encargar de dar vida al doble H, nunca voy a fallar, Ey, ¿dónde están? Seguro mirándome el Instagram, yo estoy bien zarpado, usted solo es mi fan, uh.